لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد ما سلسله مباحث نشانه های قیامت را شروع کردیم یکی دو جلسه هم به تاخیر افتاد ما نبودیم پوزش میتلبیم هر وقت باشیم انشاءالله خدمت شما میرسیم با ادامه همین مباحثی که از ابتدای امسال داشتیم حدیثی که ما پیرامونش بحث میکردیم هنوز بحثاش باقی هست ما تا به حال پنج از نشانه های قیامت رو خوندیم گفتیم انشقاق ما اولیش بود بعد وفات رسول الله علیه الصلاه و السلام بعد فتح بیت المقدس سوم چهارمیش هم تا اونی که در امت میاد و اونم تا اونی که گفته شد هم یا ببخشید پنجمیشم بحث مال و اموال بود که زیاد میشه در امت بعد از اینکه در فقر بودن سنگ به شکم میبستن در زمان عمر خطاب ایران فتح شد گنجهای کسرا از آن مسلمانان شد مون شیشومی در همون حدیث اعدد ستم بین بین یدی الساعه ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته شیشمین مطلبی که ما داریم در بحث الفتنة ها فتنه دار که در هر خانه از مسلمان ها داخل میشه چه فتنه هایی هست اصلا فتنه یعنی چی؟ فتنه در قرآن به معانی مختلف میاد شاد به معنای امتحان بیاد و نبلوکم به شر و الخیر فتنه امتحانتون میکنیم با خوبی ها و بدی ها شاید هم به معنای سختی بیاد به معانی مختلف میاد اون چیزی که مد نظر ما هست امتحان های خداوندی هست ها امتحان میشیم با خوبی یا بدی رسول الله علیه الصلاه و فوت میشن بعد از اون ابوبکر خلیفه مسلمان ها میشه هیچ اختلافی بین امت نبود هیچ فتنه ای نبود سپس عمر بن خطاب میاد فتنه ای نبود کسی جرأت نداشت حرفی بزنه اختلافی بکنه بین صحابه اگر اختلافی هم میشد اون اختلاف برداشته میشد چون قرآن بود چون سنت پیامبر محفوظ بود دروغی در امت نبود جرأت نداشت اصلا کسی دروغ بگه صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی سخت میگرفتن در بحث احادیث ناراحت میشدن اگر کسی صحابی هست تابعی بیاد مثلا حرفی حدیثی بزنه یا خود اون صحابی جاهایی میشد در مجلسی عمر بن خطاب هست حدیثی را اون صحابی یاد میکنه عمر بن خطاب می کسی هست که گواه بده بر حدیثه همیشه نه میاد مثلا حدیثی ما داریم الان یاد ازش میکنیم همیشه اینطوری نبود مثلا ما در حدیث داریم حدیثی خیلی جالبی هست حدیث حذیفه رضی الله عنه میگوید كنا عند عمر بن خطاب نزل عمر بن خطاب فقال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة شكا في حرف سخن رسول الله صلى الله عليه وسلم در موضوع راجع به فتنه یاد دارد حضرت میگوید فقلت انا احفظه كما قال من حفظ دارم آنچنان چه رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودند من حفظ دارم خود حذیفه میگوید رضی الله عنه که من همیشه از رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسیدم چه شر و شروری برای امت بیاد به خاطر اینکه در اون فتنه ها نیفتم در اون شرها نیفتم به خاطر همین آگاهی تام داشت نسبت به اون فتنه هایی که میشود فقلت أنا أحفظه كما قال قال هات إنك لجري وكيف قال عمر بن الخطاب میگوید هات بيار چی شنیدی رسول الله عليه الصلاة والسلام انك لجري واقعا جرأت داري یعنی با جرأت داری حرف ميزاني متأكد به دروغ میخواد بگه جرأت داري دروغ بگه خير حاشا وكلا عمر بن الخطاب اونجا نشسته میگه ها انك لجری و کیف قال چگونه فرمودن رسول الله علیه الصلاه والسلام قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر فتنه هایی که در خانواده به انسان پیش میاد یکی یکی فوت ميكون يكي مريض مشه إنها نماز و روزه و صدقه و مسائل امر معروف عن المنكر كفرش حسن عمر بن خطاب میگه لیس هذا اريد من اینو نمیخوام این فتنه رو نمیخوام انما اريد التي تموج كموج البحر من اون فتنه هایی میخوام که مثل موج به امت حمله حمله بر من اون فتنه ها رو میخوام فتنه ها رو چگونه تشبیه میکنه موج دریا تموج موج البحر فتنه هایی که مثل موج های دریا یه چیزی عمر بن خطاب شنیده میخواد به صحابه بازگو بکنه قال قلت ما لك ولها يا امير المؤمنين شكرا کاری داری به اون فتنه های ای عمر الخطاب ان بينك وبينها بابا مغلقا بين تو و او اون فتنه ها دری هست بسته شده عمر زنده هست در فتنه بس بسته هست فتنها فتنه ها حالا چی میخواد اختلافات معنوی باشه چی میخواد اختلافات حالا از جاهلیت باشه بین قبیله و قبیله دیگر باشه اختلاف بین امت نبود چیزی به اسم معتدله داشتیم چیزی به اسم جهمیه داشتیم اشعریه داشتیم ماتریده داشتیم حنفیت داشتیم شافعیت داشتیم مالکیت داشتیم از این چیزا نبود امت یکی بودن بر مذهب محمد علیه الصلاه و السلام هیچ کس با کسی اختلاف نداشت گفت که حذیفه میگوید کاری داری ای عمر به اون فتنه ها بین تو و او بين تو اون فتنه ها در هست بسته قال فیخسر الباب او یفتح در باز میشه یا شکسته میشه قال قلت بل یکسر گفتم بلکه شکسته میشه قال ذلك احرها لا يغلق ابدا وقتی که هم باز شکسته شد دیگه بسته نمیشه رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودن دیگه اون در در فتنه ها دیگه تا قیام قیامت بسته نمیشه شاگردین حدیثه رضی الله عنه اونجا که بودن سوال میپرسن میگن آیا عمر بن خطاب میدونست که منظور از این در چی هست که شکسته میشه گفت که بله همانطور که شما میدانید پس از امشب روزی هست عمر بن خطاب هم میدونست که اون در خودش هست و اون در شکسته میشه و شکسته هم شد با شهادتش ابو لؤلؤ مجوسی خودش قائم میکنه پشت پرده در مسجد و عمر بن خطاب را به شهادت میرسونه بله این در شکسته شد در این فتنه ها در فتنه ها باز شد عثمان رضی الله عنه کسی که فرشتگان از او شرم و حیا داشتن به خلافت رسید داماد دو تا دختران رسول الله علیه و سلام ملقب به نورین دو تا نور دو تا دختر رسول الله را در منزلش داشت با دو تا دختران رسول الله ازدواج کرده بود چی شد در زمان عثمان رضی الله عنه مسلمان ها چیکار کردن به اون عزتشون که افتخارآمیز بود برای برای برای ماها و همچنان هم هست اسلام بهمون کی رسید در زمان عمر و بعد از زمان عثمان رضی الله عنه در زمان خلفای راشدین چی شد اشخاصی از مسلمان ها بلند شدن به اسم اسلام به اسم امر به معروف و نهی از منکر چیکار کردن بلند شدن از مصر با در درهای فتنه باز شده چی شد اومدن به قصد امر معروف یا از منکر فکر تکفیری در امت آغاز شد همون حرف و سخنی که از قبل به رسول الله صلی الله علیه و سلم زدن کویسری تمیمی همونطور که در صحیح بخاری هست از حدیث ابو سعید خدری وقتی که رسول الله غنایم را داشت تقسیم میکرد فرمود گفت به رسول الله علیه الصلاه اعدل یا رسول الله قال و من يعدل ان لم اعدل ان لم اعدل کی عدالت میخواد بکنه اگر من عدالت نکنم اعتراض کرد بر اجتهاد رسول الله علیه الصلاه و السلام و من يعدل ای ایامننی الله عز وجل على على من في الارض ولا تامنونی خداوند منو امین میشمونه امینم برای اهل زمین و آسمان شما مرا امین نمیشمارید اعتماد به من نداری بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنن که بله از این شخص از صاحب یعنی این شخص از فکر این شخص کسانی هم فکرش خواهند شد یارانی برای این شخص میآیند یمرقون کم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه همونطور که تیر از کمان عبور میکنه اینها از اسلام چنان عبور میکنن یعنی سریع وارد اسلام میشه شخص تازه مسلمونه چیزی از دین اسلام نمیفهمه میاد قضاوت میکنه برای برقی بر صحابه رسول الله بر قرآن و بر سنت اجتهاد میکنه خودش عالم میشمونه این درهای فتنه است این شخص تازه مسلمان چیزی از اسلام نفهمیده با رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نبوده میاد اعتراض میکنه میگه عدالت کن نمیدونه که رسول الله علیه السلام در بقول معروف در ارتباط با وحی اگر اجتهادی بکنه اجتهادش هم به خطا بره تصحیح میشه عبس و تولا جاءه روشو وقتی که تاریک کرد مگه اون نابینا که ابن اون مکتوب بود دید مگه ندید خدا چی میخواد بگه این چنین اشتباه کوچکی هم که اشتباه هم نیست چون ندید ابن اون مکتوب نابینا بود چهرت رو تاریک کردی ما این ازت نمیپذیریم از باب اولا میخواد خداوند چی بگه بزرگتر از اینم نمیپذیریم بر پیامبرمون عبسا گوشو تاریک کرد دیگه مکتوب مگه دید ندید فورا وحی میاد تصحیح میکنه الان این شخص با گستاخی تمام میاد این چنین حرفی را رسول الله صلی الله علیه و سلم میزنه عمر بن خطاب بلند میشه یا رسول دعنی اضرب عنقه بذار گردنش رو بزنم گفتن نه تا گفته نشه محمد اصحابش رو میکشه به قتل میرسونه کشتن درست نیست با وجود این چنین فکری داره با وجود این چنین ادبی و احترامی میکنه همین فکر دوباره ریشه گرفت دوباره جوانه زد با همین فکر بحث عدالت بحث امر و از منکر که بله عثمان داره تصرف در بیت المال میکنه داره ولات امور رو یا اولیای امور یا والیان را از اقوام خودش قرار میده با این شبه اومدن چیکار کردن داماد رسول الله علیه السلام سرش بریدن روی قرآن انداختن خونش ریخته بود جالب بود این فتنه خوب بود چه موقع این فتنه پیش اومد وقتی که اشخاصی گستاخ ادب که چیزی از اسلام نمیفهمیدن اومدن اجتهاد کردن بعد از عثمان فتنه ها دیگه بیشتر شد تا وقتی که عمر زنده بود رضی الله عنه کسی جرأت ند نمی داشت که به قول معروف این شیرین گستاخی ها رو بکند تا اینکه یک زرتشتی بلند میشه او رو خنجر میزنه ولی بعد از عمر رضی الله عنه دیگه مسلمان ها جرأت پیدا کردند. اومدن این خلیفه را به شهادت رسوندن و رسول الله هم علیه الصلاة و السلام از قبل خبر داده بود که عثمان بهشتی هست و در امتحانی شدید به شهادت میرسد و چنانم شد از نشانه های قیامت است که رسول الله علیه الصلاة و السلام خبر داده بود که اشاره به عثمان میکند میگوید به شهادت میرسی و فتنه شدیدی رو خواهید داشت و این فتنه هم شد عثمان رضی الله عنه خونش ریخته شد و خودش خواست خونش ریخته بشه ولی خون مسلمان ریخته نشه حسن و حسین بلند شدن عبدالله بن عمر بلند شد صحابه بلند شدن عثمان رضی الله عنه گفت نه بذار خون من ریخته بشه ولی خون کسی دیگه ریخته نشه بله این فتنه ها همچنان ادامه یافت ابن سیرین میگوید لما قد وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم وقتی که فتنه افتاد عثمان رضی الله عنه به شهادت رسید دیگه از کسی هر کس باور نمیکرد دیگه شروع شد به تأکید در اخبار کی گفته و چی چگونه گفته و کجا گفته چی کاره هست چی کاره نیست علم جدید به وجود اومد اونم علم رجال بحثش مفصله یک از بحث‌های حدیثی هست اونجا دیگه شروع کردن به نوشتن روایت ها کسی دروغ نگه کسی بهتان نبنده حالا فتنه ها میاد انشالله ادامه خواهیم داد بعد از اون جنگ جمل میشه در زمان علی رضی الله عنه جنگ صفین میشه این همه مسائل قبلا رسول الله علیه السلام خبر دادن و این مسائل رخ دادن دلالت بر چی میده رخ دادن این فتنه ها شهادت عمر و عثمان وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ احد بودن احد به تکان وقتی که در میاد رسول الله پاشو میزنه به احد چی میگه میگه اثبت یا احد فانك عليك فان عليك صديق و شهیدان پیامبری بر تو ایستاده است و دو تا شهید کی بودن عمر و عثمان اثبت یا احد بیست لرزید احد و رسول الله صلی الله علیه دستور میدن که احد بیسته از قبل خبر داده بود نه یک خبر نه دو خبر ما اخبارهای متعددی داریم در اینکه این فتنه ها رخ میدهند کی هست که به رسول الله علیه السلام از این اخبار خبر دادند و آنچنان هم شد سی سال بعد از وفات ببخشید 35 سال بعد از هجرت 25 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان رضی الله عنه شهید میشه کی از قبل خبر داد به رسول الله علیه السلام غیر از خداوندی که عالم الغیب هست از آشکار و پنهان میداند آیا این مسائل دلالت بر این نمیدهد نمیدهد که رسول الله علیه السلام بر حق بوده کلامش حقه اخبارش حقه سخنانش حقه مگه نشد همچنان ادامه میدیم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد